djelimično volimo i to je, alhamdulillah, dobro. Međutim, nije dovoljno. Treba vjernik da stalno bude u zikru Allahu tabareke wa ta'ala. Da Allaha stalno spominje. Subhanallah, wala hawla wala kuvvete, Allahu akbar. Da stalno bude u dobama i da stalno bude u zikru. Jer zikr smirije čovjeka. Hoćeš da budeš postajan na Allahovom putu. Znaj da te neće oni tegovi gore ustabiliti kada ti zažviždi i poviš glave, nego će te ustabiliti vikr, a dobri su i tegovi. Ako budeš jak mu'min, draži si Allahu slabog mu'mina, ali znaj, bez vikra se ne ide dalje. Jer Allah dželle veala kaže: "Ja ejha alladina amanu, idha laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseera la'allakum tuflihun." O vjernici, kada dođe do sudara ili sukoba sa nekom nevjeričkom skupinom, budite postojani. A kako ćete biti postojani? Puno Allah spominite da bi pobjedili, da bi uspjeli. Ako ti tada treba zikr, ako ti tada treba da Allaha veličaš, onda je priče da ga veličaš i da mu budeš zahvalan kada ti je dobro, Jer mu'min je takav, kako kaže poslanik alaih salatu wassalam, a'ađeben li emri mu'min, inna emrahu lehu kullu khair. Čudan li je mjernik i njegovo stanje je zaista čudo i uvijek izađe na dobro. Ida asabetul darra, sabere fe kana khairan lehu, wa ida asabetul sarra, šekere fe kana khairan lehu. Ako ga zadesi kakav darar, takav, kakvo iskušenje, on se strpi pa ga Allah zato nagradi. Ako, ako mu dođe kakva dobrota, on šukr čini Allahu te bareke wa ta'ala, pa ga Allah Đelešanu ponovo zato nagradi. Zato pogledajmo i Kur'an je pun primjera. Šta je rekao Ibrahim a.s. kada je bio u vatri? Hasbi Allahu la ilahe illahu. Šta je kazao Yunus a.s. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Šta je kazao? Yusuf a.s. ako nije zikrio i kazao ma'adha Allah. Znači u teškim momentima i kada treba da ustrajemo i da ne padnemo na iskušenjima, moramo Allaha te bareke wa ta'ala puno spominjati. Dalje, draga moja braćo, moramo voditi računa da idemo pravim putem. I često razmišljam, subhanallah, kako je divna sura Al-Fatiha. Što je više čovjek uči sve nekako prijatnija. I stalo ihdino sirat al-mustaqim. Šta bi to od prilike moglo značiti? Uputi me na pravi put. Da ne odeš u ifrat ili tefrit. Da ne odeš u dvije krajnosti. Da ne pretjeriješ u onome u čemu je Allah dozvolio. Allah ti dozvolio da imaš neki hajr, da imaš ženu na dunjaluku, a ti sada kažeš, meni ne trebaju žene. Ili jedno drugo pretjerivanje, druga krajnost. Allah ti dozvolio halal, a ti tražiš smiraja i sreće u haram. Zato, draga moja braću, mi, ehli sunnetu al džemaat, ta tajfetul mensura podpomognutna skupina ili firkatul nađeha ili ona skupina koja će uspjeti mora da stalno Allaha tebareke bareke wa ta'ala moli da je uputi na pravi put nije lako ići pravim putem jer šeitari stoje na sporednim i viču hodi ovamo i dolazi skoro jedan fin turčin jednom našem bratu a nema ga dugo vremena, pa ga vidi brat čudno ponašanje kod njega, pa ga pita, gdje si moj dragi brate? Kaže, našao sam pravi put. A koji ti je pravi put? Kaže, našao sam kratki put. A koji ti je kratki put? Kaže, on se zove Tarikat. Ja sam Nakšibendija. Našao sam pravi put. A ovaj mu brat kaže, crni ti, brate, teško tebi, ti si tek sada zaglibio. Kakav pravi put, kakav tarikat i sporedni put. Zato, draga moja braćo, moramo biti umet i narod koji kroči pravim putem. Mi smo džemat, delila, skupina dokaza. Tražimo dokaz i obožavamo Allaha Đelešanu onako kako nam je propisao, a nije nam propisao puno. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Nije vam puno naređeno, osim da Allaha obožavate iskreno mu i čisto ispovjedajući vjeru. Znači bez širka i sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Daleko od novotarija, jer znajte, braćo, da danas šeitan vidio je da neće ljudi da ga obožavaju, da ga uzmu za Boga direktno, pa im je onda prišao drugim putem. Haj badete, ali nećete dobiti platu za to. I zato vi koji ste na zapadu, kada u pitanju ekonomija, vi ste tu, alhamdulillah, napredni. Nemojte i badati Allahu Đelešanuhu na način od kojega nećete imati prođe. Zato daleko i što dalje bježite o sumljivi stvari, a kamoli od one koji su jasna zabluda. Jer znajte da Allaha Đelešanuhu trebamo moliti, draga braću, da nas uputi na put ehli sunneta u džamaat. Danas imamo puno omladinaca koji ponovo idu u krajnosti. A nije niko krenuo pravim putem i upoznao ovu vjeru kako treba, a da je skrenuo. To je dokaz da je taj dotični nikad nije upoznao kako treba. Jer kada je došao Ebu Sufjan Heraklu i kada ga je ovaj pitao za poslanika sallallahu alaihi vseleme, pitao ga je bogati kad mu se neko odazove, ima li možda primjera da je neko odustao nakon toga, da je našao neku manjkavost, kaže ne. Šta mu kaže Heraklu? Tako je kad uđe iman i kada se izmješa iman i srce tada iman upravlja tim organom i ne da mu jeli, da nađe u islamu manjkavosti može kazati islam je idealan a ja kaskam i ja imam svoje nedostatke dalje draga moja braću sljedeći znak je terbija odgoj što nam danas isto tako puno treba dobar brat dok ne pregovori ima komad mesa u svojim ustima koji neka zna biti otrovni od Ali je brat, mašallah, dok ne pregovori, zato nije poslanik, ali salatu wassalam, žaba kazao ko mi garantuje za ono što je između dvije brade, znači moramo brkove i bradu imati, i ono što je između dvije nogu, ja mu garantujem džennet, a to je jezik i spolni organ. Zato, draga moja braćo, smatram da nam treba odgoja. Dajte mi drugog primjera. Ima jedan ovdje među nama. Nećemo ga spomenuti, ali ćemo ga pogledat. To je primjer odgoja, znači svoga djeta od mali nogu. I onda oni kad putuju, dva jarana na put Dva baba imaju o čemu da pričaju. Nije šala 6600 i nešto ajeta, dok to sve prevrnu, mogu na kraj svijeta otići. Zato mi nemamo toga. Mi smo ušli u vjeru. Alhamdulillah je brzo. Allah nam dao uputu. Ali treba sada da poredamo stvari. Da vidimo prioritete. Da, let, da ne letimo pred rudu. Da se odgajamo u ovoj vjeri. Jer bez odgoja nećemo moći strpiti kada iskušenja dođu. Prva terbija ili prvi odgoj treba da bude u imanu. Treba da se odgojimo da znamo šta je iman, kada je potpuni iman, šta narušava iman, da znamo da Allaha Đelešanu obožavamo i javno i tajno, da strahujemo od njega, da, mu, da se nadamo da Allaha Đelešanu da činimo javne ibadete kao što je ovo naše druženje i ostali ibadeti. Da se odgojimo terbijom ilma, Teško je danas, braću, staviti u glavu da on mora poznavati svoju vjeru. Dolazi brat i kaže, smijem li pre ženom bit u šorcu koji je ispod koljena? Pa mu rekao jedan brat, najbolje sebi nabaviš one vunene gaće, skroz. Ne zna, brat, stid ga upitat, ali zna da pita o stvarima od koje on ošte ne razumije, ali da eto ispadne pametan. Zato, draga moja braćo, ova vjera se mora naučiti. Nije džaba Allah te bareke o ta'ala objavio prvu suru Al Alaq. Zbog čega? Što nije prva fatija bila? Logički ona nam je potrebnija da ibadetimo. Treba nam i na prvom, i na drugom, i na trećem, i na četvrtom. A bez Alaqa možemo, možemo neku drugu suru učiti ali Allah dželle šanu hoće da svatimo da znamo fa'alem ennehu la ilaha illallah ne da se ljuljamo nego da znamo ko je Allah da nema drugog Boga osim njega a kako ćemo znati ikra bismi rabbikal ladhi khalaq uči proučavaj zato poslanik alejhi salatu vesselam kaže ne yuridi yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin kome Allah hoće dobro da mu da razumije vjeru i zaista brate kad razumiješ vjeru bit će ti slatka i lijepa. A ako je ne budeš razumio, bit će ti teret. Kao da nosiš kamen, pa nikako ga ostaviti, ni kako ga dalje nositi, kao god da bereš, nikako ne ide na kraj. Dalje, draga braćo, terbija treba da bude u razumijevanju ilma, korisnog ilma. Danas ljudi ganjaju nauku i to je dobro, alhamdulillah. I evo ovdje, svi su neki stručnjaci svi pričaju i engleski i švedski, a čim odeš u Dansku, odmah te danas ne razumije. Nauči arapski, pa ćete sav dunjaluk razumjeti. Pa ćete sav džennet razumjeti. Nije to teško, pogotovo onome ko se zato odluči. Odgoj i postepenost. Nemoj, dragi brate, da pitaš o stvarima od kojih nemaš koristi. Ne pitaj za suri al surjelke. Ne interesuje tebe kakav je lanac imao i kakve je boje bio. A ne znaš teđvid iz Kur'ana. Uzmi prioritete. Najpriče ti da upoznaš Allaha Đelešanu Akajit. Nakon toga da učiš njegovu knjigu. Da pređeš na sunnet. Da to praktikuješ. A onda ako ima neki pitanja da malo proširiš vidike, neće biti na odmet.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 kad se god citira samo iman povećava I zato, draga moja braću, znajte da Bilal ne bi izdržao da nije svatio ovu vjeru kako treba. Znajte da Alu Jasir ne bi izdržao i znajte da ne bi ashabi bili spremni da na Huneinu ponovo se vrate i zatekbiraju i krenu dalje i poraze neprijatelja da nisu bili odgojeni kako treba. Znaj da praza ne mare pukant. Zato bez imana nemoj da maštaš i nemoj da se zamaraš nekim iluzijama kako si ti se do i kako kafir će strahovati pre tebom. On će strahovati ako ti Allah dadne oružje koje je dao poslaniku sallallahu ve selleme a to je oružje da kafir ima strah na mjesec dana hoda. Od koga? Od mu'mina koji zna šta Allah voli, a šta ne voli. Draga moja braćo, da li je treba da budemo ubijeđeni da je ovaj put pravi put da je ovo put koji je dug i koji je pun iskušenja ali s druge strane put za počasne ljude vallahi dunjaluk je prolazan i ova iskušenja koja trpimo ona će proć ali valja u džennet uć valja se za ebeda riješiti dunjaluka i za ebeda uživjet, uživati, a to ne može ako ne budemo osjećali ponos u svojoj vjeri. Treba da sam ubijeđen da nema bolje vjere od ove vjere. Treba da sam ubijeđen da me Allah uzdigao sa islamom i da taj islam ponosno dostavljam kome god mogu. To Allah od mene i od tebe traži da mi šeitelja ubaci kakvu sumnju, pa dobro, islam u 21. vijeku ne može proći. Dalje, draga moja braćo, sljedeći šaret koji nam dolazi i pali se, a to je da moramo biti daje na Allahom putu. Mi smo danas islam, to jeste muslimani, prihvatili kao hobi. Veli, ako imam vremena, nakon svega da onu križaljku zabrljam, hajde ne fali. E, ne vede tako sa Allahom vjerom. Za ovu vjeru se mora živjeti i za ovu vjeru se, braćo, mora umrijeti. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ko bolje i ima li slađe govora i ljepše govora zato budi daja na Allahom putu prenesi taj jedan ajet koga znaš ko bolje govori od onoga koji poziva na Allahov put na put rješenja na put sreće i na dunjalu i na, na heretu, čini dobra djela i ne kaže ja sam hođa i ne kaže ja sam hađija, nego kaže ja sam zaista prvi musliman. Ja sam musliman, pa ako hoćeš, primi to. Mene pita jedan brat, šta si završio? Rekao, molim Allaha da sam završio za muslimana. Kaj razumijem, mašal. Zato, draga moja braću, ne kaže džaba Allah, te bareke wa ta'ala, kuntum hajre ummetin uhrižet li nas. Vi ste najbolji narod koji se ikad pojavio. Jesmo li to ja i ti? Moramo se staviti na vagu Kur'ana i sunneta. Pa ćemo vidjeti koliko smo blizu toga ajeta ili daleko od toga ajeta. Te'murune bil ma'ruf. Naređujete dobro. Wa tenheune anil munker. A odračate od zla, od nereda. Wa tu'minune billah. I vjerujete u Allaha Đalešanu. I zato, ako želiš, dragi moj vrate, da ti Allah dadne sretan život i da nema čorbanja sa svojom ženom i svojim čeljadima, izađi iz kuće. Izađi iz kuće, budi musafir u svojoj kući. Da te familija poželi, potroši svoje vrijeme na Allahovom putu. Wallahi će ti Allah uputi tvoju familiju. Danas znam puno ljudi koji su učeni, nisu shvatili ovaj emr i ovaj imperativ sada deveraju sa svojim čeljadima. Valja sinu, para skup za drogu nije šala, to je skupo danas. Valja trpiti vrijeđanja ljudi i ahbare i vijesti koji u negativnom smislu dolaze od drugih. A to je zbog toga što smo zapostavili ovaj emr. Zbog čega su braćo židovi prokleteni? Između ostalo što su ostavili da naređuju dobro, a odraćaju od zla. Danas neki ljudi kažu ne miješaj se ti u moj intimni život. Islam ulazi u svaku poru života. Omer je zao najići, vidi čorva se čovjek i žena, pa malo samo dadne do zanja da je on proputovanju, da se smiri situacija i to je naređivanje dobra i onaj papir i ona grana koju skloni s puta i to je Amr bil Maruf okretanje od grijeha je ostavljanje jeli, grijeha i to je ono što spada u nareživanje dobra, a odraćanje od zla. Zato, draga moja braćo, danas nam treba da svi budemo daje u svojim domenima. Od komšije do radnog kolege samo pozivajmo. Wallahi, sam neki dan sahad sjedio sa Jehovom i vidio sam veliki ibret. Kako lijepo na vratima dijeli osmijehe veli možemo li o Bogu razgovarati kako i on odmah dijeli komplimente jeste prijatni baš ste lijepi kad nas svako lijepo primate a brat ima komšiju nikad ga nije za zdravlje upito putuju u jednom liftu samo se preko nišana gledaju pozovi Hansona u islam drage moj brate odnesimo baklavu i objasni mu da si musliman i da je kod tebe bajram pa mu ponudu i bajram ako hoće bit će dobro za njega. Dalje, draga moja braću, trebamo biti u okrilju oni koji nas mogu stalno posavjetovati da idemo pravim putem. Treba da budemo okrilju, okrilju učeni ljudi i zato dobro vodimo računa kako se ponašamo prema našima učenjacima. To je veliki emanet. Oni su varatatul enbija, najmjestnici i poslanika, Zato oni nam mogu za Allahu dželevala pomoć osladiti našu vjeru svojim govorom i svojim djelom. Zato poslanik alaih salatu wasalam kaže inne minan nasi nasem mefatihu lil hajr magalibu li šar. Ima od ljudi i ljudi koji su ključevi dobra. Samo dobro otključavaju. A zaključavaju zlo. Ko je to? To su ulema braćo. To su pobožni ljudi. To su daje na Allahom putu. Jer oni gdje god vide dobro, odključaju ga. A gdje god vide šer, zaključaju ga. I zato sa takvima biti u društvu velika je blagodat. I zato kaže jedan od selefog saliha, Allah Đelešanu je pomogao ovu vjeru sa Ebu Bekrom Siddikom u vrijeme, vremenu riddeta otpadanja i odmetništa od vjere i pomogao je ovu vjeru sa Ahmed ibn Hanbelom u vremenu velike fitne oko Kur'ana. I zato kada bude među nama neko ko je učevan, poštojmo ga. Ne, budu, ne, budu, ne budimo mu dosadni, ali tražimo dozvolu da budemo u njegovom društvu. Jer Allah tabarak evo ta'ala voli one koji pomažu njegovu vjeru. Treba, draga braće, smo ubijeđeni da će ova vjera pobijediti i da budućnost pripada islamu. O tome nećemo puno, jer nema šta kazati, dodati na ono što nam je kazao na šeh Mohamed Fadl Porča. Nas čeka ako Bog da pobjeda, nas čeka Rim, nas čeka da Allah te bareke ta'ala da, da ponovo gledamo suratu Nasr, da vidimo ljude kako ulaze u vjeru, da vidimo vladanje Islama, da vidimo ponos na zemlji, da vidimo pravdu, da više i mi osjetimo da imamo majku, jer smo sto godina jetimi, nema Allahovog zakona na zemlji. Zato treba da smo ubjeđeni da će Islam zavladati i da nam to bude motiv kroz ova naša iskušenja. Dalje, draga braćo, treba da znamo i moramo dobro upoznati navjere naših nevjernika, naših neprijatelja, da znamo njihove metode, da bi se znali na taj način zaštititi od njihova zla. A njihovo zla je, zlo je vraćano na sljedeći način. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Oni imaju tri metode kada su u pitanju muslimani. Ili da nas zatvore, ili da nas pobiju, ili da nas protjeraju. Zato dobro moramo znati ko je kafir. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا oni će se neprestalno znači nikad se neće umoriti boriti protiv vas da vas odvrate od vaše vjere ako budu mogli i zato moramo da znamo ko je kafir kakve su njegove namjere jer će nam to pomoći u istrajnosti na ovome putu moramo draga braćo imati veliki ahlak A veliki je ahlak, kako kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, inne lil džesed je res, kaže, tijelo ima glavu, a resu din sabr. A glava ove vjeruje, vjere je sabr. I zato, braćo, znajmo da nam Allah dželle ve ala naređuje sabr. Ja ejuha alladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wattaqullaha. O vjernici, saburajte i nadsaburavajte i budite u pripravnosti i Allaha se bojite. Treba da znamo da nije lako biti musliman danas, pogotovo u ovom je vremenu, ali uz Allahu te barake u atala pomoć. Ako budemo strpljivi i znali šta je sabr, da će nam Allah Đelešanuhu ljepotu i kada iskušenja dođu. Zato savjetujem i sebi i vama da budemo strpljivi, jer to nam pomaže da dulje doguramo. Draga vraćo, treba da uzimamo savjete od učeni ljudi, od pobožni ljudi, jer savjeti nam isto tako daju stabilnost, jer poslanik Ali Slatu se vam kaže, et dino nasuha, vjera je savjet, znači drugim riječima nema vjere, ako nema savjeta. Zato se stalno, kad nađemo pobožna brata, nemoj da nam ode iz ruku, a da mu ne kažemo, dragi moj brate, posavjetuj me. Posavjetuj me, Allah te nagradio. Ako vidiš kakav ajb kod mene, kakvu nevaljaštinu, kakav gri, ukaži mi na to. Ako ništa drugo, ukaži mi ja se bojim Allaha Đalešanu. To je velika stvar. Moramo se na to naučiti. Moramo se na to naučiti, jer uzimanje savjeta nam produžuje ustrajnost na ovome putu. Dalje, draga braćo, treba da razmišljamo o džennetu. Džennet je veliki motiv i ne treba nam veći motiv od dženneta, a da se dobro zapitamo da nećemo slučajno u džehennem otići i da se prisjećamo smrti. To će nam dati puno snage da ustrajemo na ovome putu. Zamisli, dragi moji brate, samo jedan minut u džennetu. Zamisli ako bude šehida šnolko hurija imat koliko nas ovdje ima. Zamisli da nema gladi, da nema žeđi. Nema znoja. Nema ni namaza ako hoćeš. Samo uživanje. Za ebeda, za uvijek. Pa zato kada ti šeitan kaže, uradi ovo, uradi ovo, kaže, ali kako ću kad moram u džennet? Možeš mi pokvariti vizu pa mi neće je dati tamo kad dođem na sirat šupriju. Džennet, braćo, velika je stvar. ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ko se sačuva od vatre to je pravilo i uđe u džennet taj je pobjedio وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور a dunjaluk je samo varljivo naslađivanje. Jest vallaj. I ova žena je kopija dženneta. I ovo tvoje odijelo je kopija, kopija dženetska. Ovo je samo dunjaluk. U džennetu je original, dragi moji brate. Zato požurimo ka džennetu. Vo uzlifet il džennetu lil mutteqin. Džennet se približava bogobojaznima. Što se više Allaha bojiš, sve će ti džennet biti bliži i bliži a razmišljajmo da valja obući odijelo koje nema džepova. Kefine valja obući, draga braćo. Valja vidjeti šta će nam Allah Đelešanuhu kazat kada dođemo, šta smo ponijeli u svom ahiretskom rustaku. Neće nas spasiti ako nam neko zalijepi na zadnju dasku tvoj gospodar je Allah, tvoja vjera Islam, tvoj poslanik je Muhammed. Ti šta bit nepsmen? To neš zato čitati. Morat će tvoja djela govoriti, zato budi od oni, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ekfiru min zikr hadim al-ladzat. Povećajte sjećanje na ono što uništava užitke, a to je smrt. Zato smrt je najbolji vajz. I znaj, dragi brate, ćeš umrijeti, pa se zato pripremi. I na kraju, samo da još navedemo šta nam može biti opasnost da nas zavede od ove ustrajnosti i od ovih znakova koje smo naveli. Treba da znamo, braćo, da je Dunjaluk veliki neprijatelj. I zato Allah Đelešanu kada govori ružno o Dunjaluku i o opasnosti Dunjaluka počinje uvijek sa Dunjalukom. Innemel emualukum u euladukum zaista vi u vašem imetku i vašoj djeci, pa tamo nastavlja dalje, imate neprijatelje, pa im se pričuvajte. Znači, Dunjalu, zbog čega smo mi slabi muslimani? Nismo mi na vagi slabi, ali zbog čega smo slabi muslimani? Zbog toga što se gušimo u Dunjaluku. I zato je Dunjaluk veliki neprijatelj koji nam može pobrkati u strajnost na ovome putu. Dalje, draga braćo, treba da znamo da ima fitna koju šeitan želi da ubaci, da odostaneš od ovoga puta, a to ti je ti prikaže tvoj džemat i skupinu vjernika da su oni džemat koji ima puno manjkavosti. Da bi ti sam negdje bio malo muslimana, onda zaglavio ponovo u džahilijet. Zato kaže Abdullah ibn Mas'ud, ono što prezirem u džematu, bolje nego ono što ću naći van džemata. Popravljaj, budi muslih, popravlja imena iz sebe, ali nemoj dozvoliti da odeš iz one skupine koja Allaha Đalešanu obožava i slijedi poslanika sallallahu alaihi ve sallam. Znaj da u svojoj ženi imaš neprijatelja, pogotovo u ovome vremenu. Imaš neprijatelja u kući, imaš neprijatelja u prekući. Kod god okreneš, samo rapal stiže. U kući lupaju šerpe, na polju vidiš grije, sve viče, hodi vamo, hodi vamo, ko nam ide, ko nam ide. A onaj tvoj halal u kući ne kaže bujrum, bujrum, nego kaže odakle ti tako brzo, što si došao, nije još ručak gotav, i tako dalje, tako dalje. Inne min ezvađikum a uladikum aduvel lekum fahdaruhum. Zaista vi u vašim ženama i vašoj djeci imate neprijatelje, pa i se pričuvajte. Znaj, dragi moji brate, da žena može biti veliki razlog da ne ide žadom stabilnog mukmina. Zato biraj sebi mukminku, nađi pola vjere, nemoj četvrtinu dovoditi u kuću. Pola vjere traži, jer Boga mi opet će biti teško u drugu polovinu naći. Ali ako ne doneseš u kuću nimalo vjere, Boga mi će teško biti do kraja dogurati. Dalje, fitna zuluma. Danas živimo, braćo, u vremenu silnika koji prepadaju, kažu, samo budeš ti tu bradu tako gladio, tebe nema nego navješala. Ovi naši muslimani kažu, ma vi ste dobri, ali vas nema, vaše pomeste jednom. Jel? Ljudi se boje zuluma, ali mi treba da kažemo ko onaj dječak u suri Al-Boruđ, Ne možeš me ubiti dok ne kažeš bismi, bismi rab hadel gulam, dok ne opališ u ime gospodara dječakova, tad ne moreš ubiti. Ne ubija metak, nego Allah ubija. I Allah uzima živote i zato se ne treba voljeti silnika. I zato pjano kaže Ahmedu, o šeh, što se treseš nakon drugog, trećeg udarca? Biće ti sve jedno u zatoru, Pa kaže, vallahi, od pjane sam uzao nasihati a on sabura zbog pive, a ovaj sabura zbog imana i zbog Kur'ana. Na kraju krajeva vraćao fitna od Dajjala, to je fitna koja je najteža fitna za ovaj ummet. Uči sufaru, neš zati pročitat, neš zati pročitati kafir da mu piše na čelo, ako ne budeš sufaru znao, dobro je nauči. Jer to je najveća fitna, braćo, koja će biti, kojoj će ummet biti prepušten i zato će moći da izdrže samo oni jaki koji budu stabilni i Allaha obožavali kako treba. Treba nam stabilnost da će u džihadu, treba nam stabilnost na menheđu, treba nam stabilnost kada nam melek smrti dođe. Molim Allaha Đelešanuhu da nam dadne stabilnost i da nam dadne znakove koji vode da do dženeta i preko sira čuprije dođemo u džennet. Molim Allaha Đelešanu da pomogne islam i muslimane, ma gdje oni bili, da ujedini naše safove i da nas učine komšijama u džennetu, on je to kadar i da nam bude milostiv na sudnjime danu. Kaže Allah Đele wa ala, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri innal insana والعصر إن الإنسان لفي خسر salihat wa آمنوا bil الصالحات wa بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما